Hello ka kayuang, ako ito'y Pikachu. Buri da kayuang yakap buwes. Dagawang nakamasanting amon. Pwede yuko pong yakap ng buri yung mikamasanting aldo man. Mikita mo kang tutuki,